i daju tada do znanja. Zbog, zbog ovoga je opasan grije. Time daju do znanja da im je Allah najnebitniji. ima posebno treći grijeh koji uništava dobra dijela, makar ih bilo koliko je brda. Kako je došlo u hadisu Saugana. To je grije u tajnosti. Dakle, širk Allah neće oprostiti. Javno učinjen grijeh kojim se drugi postiču na čini to grijeha. Grijeh u kojem se ustrajava, javno čini. Zatim grijeh u tajnosti kada te niko ne vidi do Allah dželavala kako je došlo u hadisu sa Ulbana, kaže Allahov poslanik alihi salacom, zasigurno znam ljude iz moga ummeta, iz moga naroda, dakle oni koji će doći nakon mene. Znam ih kako će doći na sudnji dan s dobrim dijelima, mnogobrojnim dobrim dijelima poput brda, lanci brda, jedno za drugo vezan. I nama je dobro poznato, je tako kako čovjek može da zadobije kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogroman sevap, ukoliko radi Allaha, očekujući nagradu od Allaha, ode samo da klanja muslimanu dženazu, je tako? Došlo je u hadisu, ko klanja muslimanu dženazu, imaće nagradu jednog kirata. Ukoliko nakon dženaze ode do mjesta gdje će biti ukopan i sačeka ukop njegov, dok se u potpunosti ne ukopa, ima nagradu dva kirata. U drugom jeli, hadisu, citatu, je pojašnjeno šta je kirat Uhud. Kirat ima veličinu Uhuda. Govorili smo ovdje, Uhud je 8 km dug, kilometar 14 metara visok. 2 kirata, 16, 2 24. 24. Odeš samo da klanjaš ženazu i prisustvuješ ukopu do kraja. A kamo li dakle druga dijela? Pa će doći takvi sa lancima dobrih dijela, poput brda. I kaže, fe jeđe aluha Allahu heba mensura. Pa će ih Allah dželjavala pretvoriti u prah i pepe. Razasuti prah. <clears throat> pa kaže Selban, opiši nam ih, Allahov poslanič. Ko su ti ljudi? Doći će sa tako mnogobrojnim dobrim dijelima i na kraju će biti pretvorena u razasuti prah. Ko su ti ljudi? Pa kaže, ema innahum ihvanukom. Što se tiče njih, to su vaša braća. Izgledaju kao i vi. Klanjaju noću kao što klanjate i vi. Međutim, to su ljudi koji kada se osame, ruše Allahove granice. Kada se osame, onda se ne drže Allahove vjere. Kada su sami među četiri zida u tajnosti, nisu bogobojasti. Zato se i kaže, onaj koji čuva Allahove granice u tajnosti, to je bogobojazan Allahov rob, jer je lahko i lakše čuvati Allahove granice u javnosti. Ponekada te stid drugog, jel tako da uradiš? Ponekada nas je stid naše djece da uradimo nešto nedolično. Zazineš nešto da kažeš, pa čuće dijete, dijete će odmah upit, pa će i ono, stid nas. Ali mnogi kada se osame među četiri zida, ne stide se Allaha. I daju tada do znanja, zbog, zbog ovoga je opasan grije. Time daju do znanja da im je Allah najnebitniji. Da im je Allah najnebitniji. Zbog toga Allah, dželavala, zbog tebe sam robe sve stvorio. Sve ti dao. Sve ti počinio. I ja ti najnebitniji, zato prah i pepeo tvoja djela. Zato dakle, kada znamo da Allah zna sve ovo o nama, onda će čovjek, kada bude i osami, nastojati da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da se čuva tih grija.